baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikiwa ni wenye kuendelea na mfululizo wetu wa mada zetu katika mwezi huu mwezi wa Rabiul Awwal katika mwezi wa mfungo sita mwezi ambao unanasibishwa na mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwamba kunadhaniwa kwamba mtume amezaliwa katika mwezi huu na baada ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna mambo mengi ambayo yanasibishwa kwa kudai kwa kumwadhimisha kwake ni mambo ambayo wamezua baadhi ya watu na kuyanasibisha katika dini na mambo hayo ambayo yamezuliwa kwa mfululizo wa mada zetu ilikuwa ni al-ibtida'u madhmum ala al-itlaq wal-umum kuzua au uzushi ni jambo lenye kusemwa vibaya kwa itlaq kwa hadithi ambazo ni umum zimekuja na ayati mbalimbali ambazo zimekataza masala ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu kwa mnasaba wa mambo hayo kuna maf mafasidi mengi sana kwa kutamka au kuna mafasi mengi sana mafasi ambayo yanapelekea kuharibu dini na kuipoteza dini na pia katika mafasi hayo imepelekea maadui wa Kiislamu kutaka kupenyeza na kuingiza mambo yao pale ambapo wameleta baadhi ya munkarat ayatu almunkarat walfawahish pale ambapo walipoleta baadhi ya mambo ya munkarat mambo machafu na upotovu kwa kusema kwa kanuni ya kusema wayaquluna wanasema bid'atan hasana kwamba jambo hili ni jambo zuri katika Uislamu lakini ukiangalia kwa undani ni akili zao ndizo ambazo zilizopelekea kwa kusema kwamba jambo hili ni zuri. Ndugu zangu Waislamu, makafiri nao wakachukua advantage hapo hapo, wakaingiza mambo yao, mambo ya miziki, mambo ya ala za miziki na mambo mbalimbali ambayo makafiri wameingiza, kisha sisi Waislamu tukaona kwamba jambo hilo ni jambo zuri na mnashuhudia nyinyi ya kwamba katika kizazi tulichokuwa nacho kwa sasa ukenda huko katika sehemu za Indonesia ukenda baadhi ya nchi za Kiarabu Imarati Qatar na sehemu nyingine utakuta wao wamepiga hatua katika kumsherekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa maana wanakwenda stage wanafika kwenye stage kisha wanaweka vyombo vya muziki magita magambusi na mengineyo yanapigwa pale anatumbuizwa kwa neno kwamba hii ni bid'atul hasan qaida hii ni qaida ambayo imetumiwa na watu ambao ni makafiri albatiniya watu ambao ni batinia ashiiya kadhalika ashiiun ndio ambao wameingiza kaida hii katika Uislamu wa kusema kwamba ni bid'a nzuri wa hali ya kuwa wao ni munafiqun ni wanafiq kadhabun ni waongo kwa kule ambako kwa madai haya watukufu Uislamu na almulhiduna pia hakukaa nyuma watu ambao wanaopinga Uislamu wakaichukua kaida hii wakawapenyezea waislamu bitilka almaqala alqadi'a maneno haya machafu au maneno yenye kudanganya kuwadanganya watu kwa misingi kwamba ni jambo zuri ni jambo ambalo eh linafaa kadhalika albatiniya firqa ambazo zinajiegemeza na uislamu pia hawa ni katika makafiri wamefanya mambo hayo wakazua mambo mbalimbali wakayanasibisha na Uislamu wama hiya illa tadlil isipokuwa hawakufanya mambo hayo isipokuwa ni kuwapoteza waislamu katika njia yao ya sawa kwa hii kaida ambayo imeanzishwa kwamba bid'atul hasan ukiichunguza sio kaida kutoka kwa uislamu ni kaida ya kikafiri ni kaida ya watu ambao wamejaribu katika kuvunja Uislamu kwa sababu neno bid'atun hasana linaweza kutumika kilugha lakini si kisheria kwa hiyo limepelekwa katika sheria kupelekwa katika sheria twasema hii ni kaida ya kikafiri kama tutakavyoona ndugu zangu waislamu ibadallah hebu angalieni katika mambo ambayo yenye kuzusha kama vile kuyajengea makaburi hii ni bid'a makaburi leo hii yanajengewa na kuadhimisha yanajengewa matofali ya block matofali haya yanajengewa kabisa kisha watu wamekwenda mbali zaidi sasa hivi kuna baadhi ya makaburi sio miji ya mbali hapa hapa kwetu tumsambweni ngene kuna miji inayopigwa tiles lakini kwa lengo kwamba hii ni bid'a nzuri na wakati mtume alayhi salatu wasalam kwa hadithi mbalimbali kwenye sahihi Bukhari na Muslim na kwenye vitabu vingine vya hadithi zimekataa zimekataza kwamba mtume alayhi salatu wasalam amewakataza waislamu wasijengee makaburi wala yasipakwa rangi nyeupe yasipakwe chokaa lakini watu wayajengea na wanapaka chokaa na hata chokaa tu sasa ni tiles na baadhi ya sehemu kenda katika sehemu za masuku utakuta makaburi mengine yamejengewa na ndani vile vile yamepigwa taa na huko tunapokwenda ndugu zangu Waislamu ni kwamba makaburi huku kwetu pia yatafanyiwa wiring yatawekwa mafeni na taa zitawashwa na nikaambiwa jambo hilo kuwa ni bid'atun hasana ni jambo zuri watukufu islamu dini hii inaharibiwa na makafiri kupitia watu ambao nimewataja miongoni mwa mashia na wengineo leo kuna baadhi wengine wanajinasibisha na madhhabu ya kishafiia baadhi shafiia wanaswali salata dhuhur baada salati aljumaa baada ya kuswali jumaa kisha wao swali ya dhuhuri tena kwa mara nyingine hayo ni baadhi ya maneno ya watu wa Shafi'ia na imeandikwa kwenye vitabu vyao ukiuliza kwa nini wanasema hii ni bid'atul hasana sasa mmeona bid'atul hasana inayofanya kazi inavyotuharibia dini yetu inavyotupeleka mbali zaidi sasa basi tukiachilia hayo ambayo kuna mambo mengi na mifano ni mengi mfano jambo hili la maulid la kusherekewa au kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila mtu kasaliwa mtume kasaliwa na wengine wote wamesaliwa sasa ile siku ya kuzaliwa mtume kwa sababu ni kiumbe bora tukaekewa sheria kwa mwenye kutaka kufunga siku hile na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe alifunga alipoulizwa kwa nini unafunga akasema siku hii ndio ambayo nimezaliwa kwa hiyo maelekezo yapo tayari sasa wewe ukaja na jambo jingine ukaona kwamba kufunga sio jambo bora uanzishe jambo jingine ukiulizwa kwa nini jambo hili unafanya wasema hii ni bid'atun hasana kwa kweli huku ni kupoteleza kupoteza mwelekeo tunakwenda katika sehemu mbaya yeye kafunga kama wampenda kweli si mfuate in kana la sahihi la atatahu inna almuhibba liman, liman yuhibbu mutii ikiwa mapenzi yako ni ya kweli basi ungemfuata kwa sababu yule mwenye kupenda kwa yule ambaye anampenda siku zote umsikiliza sasa wewe unadai wampenda yeye na umsikilize hapo utajirusharusha utakatika viuno utajipanga masinzi utafanya hivi utafanya mambo tena lakini hatukuoni athari hata ya ndevu moja katika kidevu chako na mitume wote Isa huyu anachora kwenye na Wakristo hamjamuona kumuona Isa hata siku moja amechorwa hana ndevu ataingizwa makanisani na mabango mbalimbali ana ndevu nyingi na mitume wote walikuwepo hivyo sasa hayo ni mapenzi ya sampuli gani kwa ndugu zangu waislamu watu hawa sasa wakazusha jambo hili la uzushi jambo la maulid wakasema kwamba pia ni bid'atul hasan ndugu zangu waislamu na jambo hili nishai kulielezea lilianzishwa katika karne ya nne na al-Muizzuddin al-Fatimi al-Shi'i al-Alawi al-Ubaydi huyu ndio mtu wa mwanzo ambaye alianzisha sherehe hii ya maulid maulidi rasul yeye ndio mtu wa mwanzo katika eh, watu al-ubaydiyun anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuhusiana na hawa watu au baadhi ya, ya tarehe wanaandika kuhusu hawa watu qala anhu muarrikhun watu wa tarehe wanaeleza kuwasafusiana kuhusiana hawa ubaidiyun wanasema innahum sharru min alyahudi wan nasara watu hawa ni watu ovu kuliko mayahudi na manasara na ilikuwa huo ni mwaka 362 hakuna sahaba aliyo hai wala tabiina aliyokuwa hai karibu tatu zote zimepita katika karne ya nne ndio yakaanzishwa mambo haya sasa ingekuwa ni kheri wao kwa sababu wanampenda mtume kuliko sisi mbona hawakuyafanya mambo haya kazi yao ilikuwa ni kufunga kisha jambo hili la kufunga au kuzaliwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi huu ndio mwezi ambao mtume alifariki kwa wewe ukiwa na harusi atilia maulidi ukiwa na harusi yako wewe waoa leo alafu siku hiyo hiyo akafa baba yako kweli utaita kigodoro utafanya baikoko la utahuzunika kwa katika mwezi kama huu niliokuwa bora zaidi watu kuhuzunika kwa sababu mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amekufa katika mwezi huu shahru rabi'il awwal katika mwezi huu wa mfungo sita watukufu waislamu baada ya kuanzishwa haya maulidi kwa kigezo cha bid'atun hasan yalikufa haya maulidi yalikufa yakawa hayako tena yakarudishwa na bwana mmoja mwafrika رجل أعجمي يدعى مظفر الدين أبو سعيد كنكبوري aliyarudisha huyu konkubur ibn ali ibn muhammad ibn baktakai aturkmani yeye ndio aliyarudisha maulidi katika karne ya sita baada ya kupotea kabisa akayarudisha tena katika karne ya sita kwa hoja na kigezo cha bid'atul hasana sasa mmeona bid'atul hasan jinsi gani inavyofanya kazi watu wanaleta mambo ambayo sio katika Uislamu lakini kwa kigezo hicho kwamba hii ni bid'a nzuri na leo ni kama nimekupa mfano maulid yamefanya tatawur yameendelea sasa yameendelea sasa mambo ya kupiga naye kutoka mate na kila kitu yameachika sasa hivi ni vinanda vya kisasa na mambo ya kisasa na matari ya kisasa na watu pia wanavaa kisasa wamekaa katika stage na vilemba vyao wakiwa hawana ndevu hata moja huku wakimsifu mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq alhamdulillah والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دوبك إيمان بعد يكم شكر الله تعالى أمر نجينه فموجا نكون صليا متبويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك hutuba ya kwanza jinsi gani bid'a hasana bid'a nzuri kama wanaodai kwa kigezo hicho ni msingi ambao ulioletwa na watu wasio kwa Waislamu bid'atul hasana kuonyesha kwamba una, unafaa kuzua katika dini huo ni msingi ambao umeletwa na watu ambao si waislamu am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah ama wao wana washiriki wamewapa idhini au shara'u lahum min ad-din wamewekea sheria katika dini katika mambo ambayo Allah hajatoa idhini am lahum shuraka ama wao wana washiriki shara'u lahum min ad-din waliwekea sheria katika mambo ya dini sasa haya mambo yananasibishwa na dini na ndiyo maana sisi tunayapinga lao kwamba watasema kwamba si dini wenyewe tumeamua kabila letu lenyewe ni la Kidigo la Kisambaa tumeamua wenyewe kucheza na kushereheka mambo yetu binafsi si mambo ya dini tutaangalia je kuna mukarati wote utakubaliwa kama hakuna lakini ikiwa mwanalisababisha mwananisababisha na dini jambo hili ni lazima mtume awafundishe au masahaba zake wawafundishe lakini ikiwa masahaba hawajafanya jambo hili basi jambo hilo si dini kwenu nyinyi lakini watu hawa sasa kwa kibaya zaidi wakaendelea wakapiga hatua wakastadili na mambo yao na hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kusema kwamba man sanna fil islam sunnatan hasana mwenye kuzua mwenye tafsiri mwenye kuzua katika uislamu sunna ile kwa nzuri mwenye kuzua katika uislamu sunna iliyokuwa nzuri wao wanasema hivi falahu ajruha wa ajru man amila biha mwenye kuzua katika uislamu basi yeye ana ujira na ujira wale ambao watakumfuata baada yake ikawa hii ndiyo ngome ni hadithi yenye kutegemewa ukiidurusa hadithi hii kwa kwa uangalifu sana na kwa utaratibu mzuri utakuta kwamba sio kwa nini hadithi hii amepokea Imam Muslim isikizeni au tusikilize kwa pamoja alafu muone kwamba ni kweli hii hadithi inatuhusu sisi tuanzishe bid'a nzuri hadithi ameitaja Imam Muslim na akataja sababu ya hadithi hiyo anasema fajaa fihi anna jariran qala jarir anasema kunna inda rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sadri an-nahar tulikuwa sisi mbele ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati wa mchana mwanzo wa mchana fajaahu qaumun hufatun mujtabi an-nimar fajaahu qaumun walikuja watu hufat watu wako pepo hawana viatu na nyingine imekuja urat hawana nguo mujtabi an-nimar wamevaa nguo zenye kuchoka choka watu wamekuja wamechoka kabisa hawana viatu nguo zimepasuka pasuka nguo za sufu wame wameweka panga zao mutakallidi siyuf wameziweka zile panga zao amatuhum min mudhar tume anasema wengi wao katika mudhar au hadithi nyingine imekuja bal kulluhum min mudhar bali wote walikuwa ni katika mudhar mudhar fataammara wajhu rasulillah uso wa mtume ukabadilika hawa watu mbona wamechoka sana watu wamekuja yani hali zao ni taabani lima raa bihi min alfaqa kwa vile alivyoona kutoka kwa hawa watu ufakiri fadakhala mtume akaingia ndani thumma kharaja kisha mtume akatoka faamara bilal akamwamrisha bilal fa adhana bilal akapiga adhan wa aqama kisha bilal akakimu fa salla mtume akaswali thumma khataba kisha mtume akahutubia watu faqala akasema يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ثم يسمع ايه كيشا ثم يقسم ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ثم يقسم ايه ايه ilikuwa zinahimiza kwamba watu wamche Mola wao na itizame nafsi kitu gani kimetanguliza baada ya kesho kwamba tanguliza leo ili kesho upate mavuno wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun muogopeni allah hakika allah ni mjuzi kwa yale ambayo ninyi mnayafanya kwa maneno yale masahaba walipopewa mawaidha wakawaidhika mzuka ukaja imani ikapanda tasaddaka rajulun min dinari kuna mtu naye akatoa dinara akatoa sadaka ah, watu wamechoka kiasi hiki kama wametoka chote bwana haya chukua hiki basi au dirhamu au katoa mwingine akatoa dirhamu yake mwingine min thawbihi mwingine akatoa nguo yake min sa'i burrihi mwingine akatoa pishi la ngano min sa'i tamrihi mwingine akatoa pishi la tende hata qala mpaka mtume akasema walau bishibti tamri hata kama una kijipande basi tatende toa eh toa hicho hicho tukaponacho ahbana minna 50 tu toa hiyo hiyo 50 toa basi wakatoa wakatoa qala fajaa rajul min al-ansar bisurra akaja mtu katika ansar na mzigo kabisa wa wa vitu kanat kufu tajizu anha mikono yake ilikuwa inashindwa kubeba kwa mzigo huo bali kad ajazat bali mikono ilishindwa thumma qala tataaba an-nas kisha mdaridi akasema watu wakafuatia hata raaituka kaumai mpaka nikaona mzigo mkubwa yule kaitamia yule nguo huyu huyu tende huyu ngano huyu kadha huyu vile huyu kaleta nguo hiki na nguo zile mpaka akaona mlima sasa min tuam wa thiyab akaona mzigo wa chakula wa nguo mpaka ukaonekana sasa anaeleza jari anasema hata raaitu wajha rasulillah nikauona uso wa mtume yatahallalu sasa umeanza kunyiritika na kusikia nuru kwa furaha kwa vile vitu ambavyo pale ameviona kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man sanna fil islam sunnatan hasana kwa sababu kuna mtu mmoja ndio alianza kulitolea mwanzo wengine wakafuatia akasema man sanna fil islam sunnatan hasana mwenye kuendeleza katika Uislamu jambo zuri sasa hapa ni kitu gani kilichozushi ni kutoa sadaka sadaka sio jambo la uzushi sadaka ipo kwenye Qur'an sadaka ipo katika sunna sadaka hiyo katika akwali sahaba sadaka ilikuwa zinatolewa kabla ya watu kuja kwa hiyo hiyo mansanna fil islam yani mwenye kuendeleza katika islam kuna jambo limekufa mahali labda hakuna msikiti ukaona sehemu hii haina msikiti ukasema ah, kwa nini sijitolea kiwanja ukajikitolea kiwanja wapi akaja mtu mwingine akajenga sasa hile ndo mansanna fil islam sunnatan hasana mwenye kuendeleza katika Uislamu eh sunna jambo zuri mahali umeenda watu hawajui mambo ya ya kufuata sunna kukata suruali zao kukata kanzu zao kwamba kanzu lazima iwe fupi isiwe ndefu kwenye kiungo kwa walemisha jambo lile ukalitengeneza ni jambo ambalo limeusafika kisha watu wakakuiga wakafuata utaambiwa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha mwenye kuendeleza katika Uislamu jambo zuri ana yeye malipo na malipo ambao watakaofuata baada yake sio wewe uanzishe kupiga ngoma anaposema insani fil islam hilo haliko hakuna hadithi haikuja kwa sababu hiyo hadithi imekuja katika jambo ambalo lipo watukufu wa Islamu hadithi hiyo ambayo itaendelea wa man sanna bil islam sunnatan sayya na mwenye kuendeleza katika Uislamu jambo baya kama vile alivyoliendeleza bwana kumkuburi ibn Ali ibn Muhammad at-Turkumani kuendeleza maulidi basi yeye ana madhambi mpaka siku ya kiyama kwa nini analeta jambo kama hili jambo baya kabisa watukufu wa Islamu ama kauli inayosema kwa Umar bin al-Khattab kwamba aliposema ni'matul bid'atu hadhihi bid'a nzuri ni hii watukufu islam hiyo sio bid'a ya kisheria hiyo ni bid'a ya kilugha kwa sababu jambo la tarawehe ni jambo mtume kalifanya kisha yeye mtume sala sallam kalisema hata kulifanya tu na alilisema yeye mtume aliswali siku tatu tarawehe akawacha kwa sababu ameogopea jambo lile lisije likafaradhisha sasa mtume kafa wewe ukifanya nani atakifaradhisha lakini la pili mtume kalisema mwenyewe manqama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mwenye usimama kwa ramadhani eh man ramadhana imana kwa ajili ya imani na kutafuta thawabu atasamehewa hiyo dhambi zilizotangulia kadhalika katika hadithi nyingine anasema qama ma iman hatta yansarif kutiba lahu al layl kullu mwenye kusimama pamoja na imam katika mwezi wa ramadhani mpaka imamu akamaliza basi ataandikiwa yeye ni kama vile kaswali usiku mzima kwa hiyo ukisema kwamba Omar mbona akasema bid'a nzuri ni hii si bid'a kisheria ni bid'a kaita kilugha kwa sababu mtume aliifanya kisha akaiwacha enzi ya Abubakar kulikuwa na vita watu wakawa ni mashughuli haikutekelezwa ibada ya tarawih katika enzi za Umar akairudisha jambo ambalo mtume alayhi salatu wassalam alilifanya na alilisema nitawapa mfano mwingine leo alqaba ile vile ilivyo alqaba sio kama vile alivyoijenga nabii Ibrahim ina mapungufu na ilishawahiwa siku za nyuma kuvunjwa ikajengwa kama vile nabii Ibrahim alivyoijenga lakini wakaja baadhi ya watu wakaivunja tena ikajengwa vile vile ambavyo sasa hivi tunaviona yani wakaondoa baadhi ya vipande eh ikatengenezwa sio kama vile nabii Ibrahim alivyotengeneza na mtume alayhi salatu wassalam alitamani kwamba ile alkaba yeye aivunje aijenge kama vile alivyojenga nabii Ibrahim lakini hakufanya jambo hilo kwa hiyo akija mtawala mwingine akaivunja ile alkaba akaijenga kama vile alivyojenga nabii Ibrahim kwa sababu man sanna alislam sunnatan hasana kwa sababu ndio inakutakikana atokee mtawala mwingine aivunje kisha aijenge kama vile nabii Ibrahim msije mkashangaa waislamu mbona alkaba inavunjwa eh sasa Saudia wenda kimagharibi la vile alivyoleta nabii Ibrahim sivyo vile na mtume alitamani aikuje ijenge kama vile alivyojenga nabii Ibrahim lakini hakuweza watukufu wa Islam kwa hiyo tarawih au jambo la kusema Umar bin Khattab neema bid'a hadhihi sio bid'a kwa upande wa kisheria kadhalika kadhalika kukusanya Qur'an kukusanya Qur'an ni jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakulifanya lakini masahaba walilifanya na hiyo inabaki kuwa ni sunna kwa sababu ya maneno ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa kusema alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin lazimianeni nafuateni sunna zangu na mwenendo wa makhalifa waliokuwa waongofu kwa jambo likifanywa na masahaba hiyo pia nayo ni sunna sio kasema mbona sahaba fulani kafanya hivi eh ni sunna hiyo kwa sababu wao wameshapewa tazkia na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam sasa wewe sharifu sharifu umepewa na nani hiyo tazkia eh sharifu wewe umepewa na nani tazkia hiyo albadawi na wengineo nani kawapa tazkia hiyo ya kumswalia mtume kwa maneno hayo ambayo mmeyatunga birasulillahi wa rijali min bani alawi salaku manhaja nabawi birasulillahi walbadawi watukufu islam mambo ni mengi lakini bid'atun hasan bid'a nzuri kwa upande wa kisheria haina nafasi bali ni misingi ya kikafiri wala sio misingi ya Kiislamu ukimsikia mtu anasema hii ni bid'a nzuri ujue huyo anakwenda na misingi ya kikafiri am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam yadham bihi Allah ama wao washiriki wamewawekea sheria katika dini katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajawekea sheria kwa hiyo maulidi ni mambo ya mashia maulidi ni mambo ya makafiri uislamu haujafundisha mambo haya na haya utazidi kuyaona katika hutuba zetu huko mbele tutazidi kufanua na mambo vile vile yanayopatikana katika maulidi pia tutaeleza katika mambo ya shirkiyat na mambo ya bid'aat na mambo mbalimbali ambayo wameyatunga wao kwa akili zao ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة